Smok, Shara Gonimy papier i gonimy sny Gwiazda na masę, krzywo patrzą psy Wszystko co na mnie, designy w kiermanie Mam papier na łapie, zegarek AP I put the gold in front of the lamp I took my bitch to an island for times I had to get it and get it by any means There's some shit that you won't understand You won't understand My wrist, 100 grams I don't give handouts, and I don't need a hand Chciałbym być przy tobie, gdy się kładziesz spać Ale muszę być tam, gdzie jest hajs Let's go from the table, Montana Came to Poland to link with Montana Bought my jewels with me, Santana You brothers ain't wearing for show Don't make me slap you with a hammer I don't wanna hear you're a trapper You only make money from rapping To me, I just see you as rappers, yeah In and out of hood, in all these oranges, yeah the dangerous. Yeah, they day all the dangerous. The cutting is shining, the AP ain't stainless, the AP titanium. I'm on some street shit, that's public relations. DCB ain't seven shorts like I skate. Countless times, mom told me, please change your ways. The best news I can get is anything. I'm an artist now, but police building cases. papier i gonimy sny Gwiazda na masy, krzywo patrzą psy Wszystko co na mnie, designer w kiermanie Mam papier na łapie, zegarek AP I put the gold in front of the lamp I took my bitch to an island for times I had to get it and get it by any means There's some shit that you won't understand, you won't understand My wrist, 100 grand. I don't give handouts and I don't need a hand Chciałbym być przy tobie, gdy się kładziesz spać wolę pić tam, gdzie jest hajs Na etapie, gdzie mogę legalnie dać rodzinie wszystko i się nie martwić Pochodzę z miejsca, gdzie od dziecka jedyne co czujesz na sobie to ta nienawiść Biorę rodzinę i bliskich na barki, nic tutaj nigdy nie przyszło bez walki Dawni koledzy, wakacje i sanki, jakoś tak wyszło, że jestem ponad tym Zegar za tyle co dom, łańcuch za tyle co dom Zapaskiem chowa na broń, nawet nie gadam do papugi dzwoń nie piję, a stawiam dom Perignon Na sobie loropiana i kitą byś nie wiedział skąd wzięło się to One hundred grand.